أيها الذي السميع Ali, من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan mako a wannan rana ta asabar 12 ga watan jumada akiyar shekara ta 1435 bayan jira Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa wanda ya zo daidai da 12 ga watan Afrilu na shekara ta 2014 kamar dai inda masu aro ka saba shirin fatoyi rama shirin ne da kan amsa tambayoyin da ku kan aiko waɗanda suka shafi addini da rayuwa Duka lambobin waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai takan sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku wato sifiri bakwai wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma cikin adireshin mu na imel a fatin rahama ko kuma ta shafin mu na fatoyarahama rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar dai kullum muna tare da shi malami a dr sheikh muhammad sani umari Jalimo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano kuma sunana anas idris hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu a akramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إنقوام في سورة رمو وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث ياتبتا اتكين سيو البخاري دا مسلم واندا اكرويت رجا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يتي منذ صلى الله عليه وآله وسلم ياتي كل السلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين, بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة منذ صلى الله عليه وآله وسلم يتي كل سلامة من الناس عليه صدقة قوة جبع لكي جكم متاني أكوي صدقة أكنتك kulle yawmin tatlu fihi su shamsu ta'dilu bayna al sadaka kowace rana gini da rana za ta hudu a cikin sa yi adalci tsakanin mutane guda biyu sadaka ne wato ainur rajula fi dabbatihi kuma ka taimakawa mutum dangane da dabbarsa fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu ka taimaka masa ya hau kan dabbarsa ko ka taimaka masa ya dora kayansa akan dabbarsa wannan ma sadaka ce wato ayin eh, wal kalimatu tayyibatu sadaqa hakanan kalma wacce take magana mai dadi kalma mai dadin ji mai dadin fada sadaka ce wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqa hakanan kowane taku da zaka yi zuwa sallah shi ma sadaka ne wato mitul aza an tariqi sadaka hakanan ka kawar da abin da zai cutar daga kan hanya shi ma sadaka ne wani hadisi hadisi ne sahihi wanda imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi kuma yana nuna cewa Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam ni'imomi da dama daga cikin irin ni'imomin da ta'ala ya yi wa ɗan adam ni'imar halittarsa da ya yi allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak ubangiji wanda ya halicce ka ya daidaita ka ya miƙar da kai sannan akan kowace irin sura ya ga dama ya hada halittarka ubangiji ta'ala ya halicci dan adam halittar dan adam kuma tattare take da ni'imomi da yawa da Allah ta'ala ya masa wallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun Allah ce shine wanda ya halicce ku ya kage halittar ku da babu ku waje lakum as-sam'a wal absara ya sanya muku ji da ganin da gannai wal af'idata ya sanya muku zukata qalilan ma tashkurun amma kadan ne daga cikin ku kuke godewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ta'ala yace shine wanda ya fito da ku daga cikunan iyayenku mata waja'ala lakum as-sam'a wal absara ya sanya muku ji da gannai wal af'idata da zukata qalilan ma tashkurun amma ɗan kaɗan ne la'allakum tashkurun wa la'allakum ka gode wa ubangiji haka nan ubangiji ta'ala yana cewa alam da ja lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn ashe ba mu sanya wa dan adam idanuwa guda biyu ba wa lisanan muka sanya masa harshe wa ne muka sanya masa leba guda biyu wa da najdayn muka nuna masa hanyoyi guda biyu hanyar shiriya da kuma hanyar bata waɗannan duk ni'imomi ne da Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ce inda za ku ƙididdige ni'imar ubangiji ko za ku lissafa ni'imomin ubangiji ba za ku iya ƙididdige su ba ba za ku iya lissafe su gaba ɗaya ba Za ka ni'imomin ubangiji suna da yawa a jikin ɗan adam halittar sakaran kanta ba ƙaramin ni'imomi ne ta ƙunsa na ubangiji da ya ɗan adam ba to kowace gaba daga cikin gabobin da suke jikin mutum kamar yadda ya zo a cikin sai muslim hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce jikin ɗan adam yana tattare da gaɓoɓi 360 kuma kowace gaɓa akwai wajabcin ko kuma akwai wato ana bin kowace gaɓa akan kowace gaba ana bin ɗan adam abinda zai yi na godiya wanda ita ce sadakar da ubangiji ta'ala yake nufi ya dora akan kowace gaɓa ta ɗan adam to mai dan adam zai yi ya iya biyan ubangiji ta'ala ko kuma ya iya biyan ko sauke wannan wajibin da yake kansa kowace gaba cikin gabobin 360 eh, kamar yadda zo a hadisin Aisha a ce kowace gaba akwai wani wajabci na sadaka a kanta to wani irin abu dan adam zai yi ya iya sauke wannan nauyi to shine kuma musulunci ya kawo hanyoyi da yawa waɗanda kowace hanya kowane abu idan kai cikin waɗannan abubuwa da musulunci ya zo da su a matsayin sadaka yake ka sauke nauyin wata sadaka ce da take kan wata gaba daga cikin gaɓoɓinka 360 kamar yadda annabi salama ya faɗa cikin abubuwan da musulunci ya zo da su akwai abubuwan da za ka yi su su amfane ka su amfani wasu akwai wanda kai kaɗai zai amfana amma kuma a haka ɗin ubangiji ta ta'ala ya karɓe su a matsayin sadaka wato zai sakan ka maka akan wannan Shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi na abu huraira yake cewa kullu sulama minan nasi alaihi sadaka to kowace gaba ta mutum akwai sadaka a kanta to sai annabi sallallahu ya kawo kaɗan daga cikin hanyoyi da mutum zai bi wajen ya sauke wa kansa wannan nauyi da suka shafi ko suka ta'allaka da gabobin jikinsa ce kullu yawmin tatlu fihi shams ta'dilu bayna al-ithnayn sadaka kowace rana da za ta hudu, da za ta hudu a cikin wannan yini ka yi wa ainihin mutane biyu masu rigima masu ma ka yi musu sulhu ka samar da sulhu tsakaninsu cikin ta wannan sadaka ce babu shakka sulhu tsakanin masu rigima guda biyu wani abu ne babba Allah ta'ala yana cewa la khaira fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wato babu wani alkhairi cikin da dama daga cikin ganawar su illa man amara bi sadaqatin sai dai wanda ya umarni da sadaka aw ma'rufin ko ya umarni da kyakkyawan abu aw islahin bainan nas ko ya sulhu tsakanin mutane kuma ya fa'al zalika مرضات الله fa sawfa nutihi ajran azima wanda duk ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa domin neman yarda Allah Allah ce fa sawfa nutihi ajran azima da sannu za mu shi lada mai girma saboda ubangiji ta'ala ya sanya sulhu tsakankanin mutane yana ɗaya daga cikin abin da ya fi komai da ɗan adam zai yi Allah ta'ala ya ce fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ku yi sulhu tsakankaninku wato a tsakankaninku hakanan ubangiji ta ala cewa in imra'atun khafat min baliha nushuzan aw iradan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha was sulhu khair wato idan mace ta ji tsoron mijinta zai bijire mata ko zai watsar da ita to babu laifi su yi sulhu a tsakaninsu Allah ta'ala ya ce was sulhu khair sulhu din nan shine alkhairi su mutane su yi sulhu a tsakankanin su shine alkhairi wa ta'ifatan min almu'minin asulihu fa aslihu bainahuma Allah ta'ala ya ce aka samu ɓangarori guda biyu na mu'mine suna rigima to ku yi sulhu a tsakankanin su sauraka sulhu wani abu ne da shari'a ta kira shi ta wato ta yi kira zuwa gare shi kuma aka sanya ladan sa ba karami bane shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalus sadaqa islahu zatil bayn wato mafificiyar sadaka shine mutum ya yi sulhu tsakankanin mutane guda biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance akan kira shi ma ya tattaki daga inda yake ya tafi wani guri mai nisa domin ya yi sulhu tsakankanin mutane kamar inda tabbata cikin sayar bukhari a kitabu sulh annabi sallallahu alaihi sallam ya tashi ya je cikin kabilar bani amr ibn auf ya musu sulhu wanda har ma suka tsare shi bayan an gama sulhu suka tsare shi a wajen su domin su shirya masa abinci ko liyafa wanda wannan har ta sa lokacin sallah ya bai so ba bilal ya sanar da sayyidina abubakar abubakar ya wuce ya fara sallah da mutane saboda haka <clears throat> wannan ya nuna girman sulhu da kuma muhimmancinsa yana da cikin muhimmancin sulhu tsakankanin mutane biyu masu rigima abinda yake nuna muhimmancinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya halatta wa mutum ya yi ƙarya domin ya yi sulhu tsakankanin mutane wato ya yi ƙarya tsakankanin waɗanda yake wa sulhu ya ce in ya haɗu da ɗaya daga cikin abokan rigimar ya ce ko zama ka rabu da wani yana taya banka wani zama ka rabu da wani ya ce a gaishe ka shi ma wancan ya haɗu da shi ya faɗo wata kyakkyawar kalma ya ce a yi wani ne ce a faɗa maka ko kuma na je na faɗa dangane da kai wannan dan ya taimaka wajen ya rage wa kowa abin da yake ji makakin da yake ji a cikin zuciyarsa dangane da uwansa kaga an halatta ƙarya a nan saboda kasancewar za a ƙulla sulhu ne tsakankanin mutane guda biyu da suke husuma to kaga wannan shi karan kansa yana nuna girman sha'anin sulhu din ta yadda cewa ƙarya duk da yadda musulunci ya tsawatar ya ja kunne a gaba da ita amma ya halatta ta a yayin da ya kasance sulhu ne za a kulla tsakankanin mutane guda biyu wanda ya nuna girman girman sulhu din kuma yana daga cikin ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta wa mutum ya je ya roko taimako gurin wasu a dalilinsa wato mutumin da garin sulhu ya dauki nauyin zai ba da wani abu ko dai wani abu ne yake faruwa tsakankanin wasu mutane guda biyu ko bangarori guda biyu wanda harka kuɗi ta shiga wani ya shiga tsakani su ya ce shi zai dauki wato nauyin wannan dukiyar da ake da bukata zai ba wa ɗaya bangaren domin ya yarda da shi to ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta wa shi mutumin nan da ya dauki wannan nauyin ko da baya da kuɗin ya je ya roko ya tambayo a gurin mutane ya zo ya bayar kaga wannan shi ma yana nuna girma da wato mahimmancin sulhu tsakankanin mutane saboda ka shi musulunci yana so a cikin komai a samu sulhu don sanda wata rikici wani rikici ya samu ya faru to bai kamata a zira masa ido ba ana so a samar da sulhu a tsakankanin su kuma duk sanda aka sa Allah a cikin zuciya yayin da ake kokarin sulhu to babu shakka ana yin nasara kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa in shiftum shiqaqa bainihima ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma dangane da mata dangane da mata da miji waɗanda suke rikici suke rigima aka kasa samun zaman lafiya a tsakankanin su Allah ta'ala ya ce to in kuna jin tsoron gaji tsakanin miji da mata a samu baraka Fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ku turo daya wanda zai hukunci wato mai hukunci daga bangaren sa daga kuma bangaren ta Allah sai ce in da islahan bai na in dai har sulhu suke nufi wato idan har miji da mata ɗin kowa a zuciyarsa ya sa Allah kuma yana fatan a samu sulhu to shi kuma Allah ta'ala zai kawo daukin a samu dacewa a cikin wannan zama saboda haka ana son a samu kyakkyawar irada wato ana son a samu kyakkyawar wato kyakkyawan kuduri kyakkyawar niyya a cikin zukatan bangarori biyu masu rikici amma idan ɗaya. ya kasance yana son sulhu ɗaya baya so ko duka biyun ba su da niyyar sulhu ko duka biyun suna da niyyar barna ko ɗaya yana da niyyar cutar da ɗaya to anan za a samu tangarɗa domin Allah ta'ala ya sanya ya sanya sharaɗin ba da taufiki da dacewa a cikin zaman sulhu a samu kyakkyawar niyya ce in yurida islahan bai na bainahuma Allah zai ba su dace da zamdakatar su yi nasara a batun sulhu ɗinsu amma idan suna nufin gyara a tsakaninsu kaga kenan idan ba sa nufin gyara to ba za su samu taufiki daga Allah ba saboda haka ana son har ko da yaushe ga waɗanda suke rikici kowa ya sa Allah a zuciyarsa kuma su nufi gyara ba tuna ba a wannan lokaci ubangiji ta'ala zai ka taufiki a tsakankanin su shi kansa kuma wanda zai yi shiga tsakanin su ya kasance Allah ta'ala yake nufi da wannan aikin nashi ba yana nufin wata manufa ba ko wata maslaha ta rayuwarsa ta duniya ko wata maslaha tashi duk da zai iya cutar da wani da ita a'a Allah ta'ala shi yasa ubangiji ta'ala yace wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah Da saufa a jirar azima wanda duk ya yi kokarin sulhu tsakankanin mutane biyu dan neman yarda Allah to hakika ba shi lada wanda yake mai girma saboda haka 'yan uwa ya kamata mu dauki batun sulhu tsakankanin mutane wani wata ibada ce ko wani abu ne mai amfani wani abu ne mai muhimmanci da girma kwarai da gaske a shari'ar musulunci kuma ɗaya ne daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kirawo sadaka wacce mutum zai yi domin ya kubutar ko kuma ya sauke wani nauyi da yake kansa na godiya ga Allah ta'ala bisa ni'imomin da ya masa Allah ka samu dace to amin malin akar makalla tambayar mu ta farko a wannan mako ta fito ne daga Aliyu Dala likita Mallam na tare da sallar nafila a masallaci sai kuma galiman ya shigo aka tayar da sallah shin ka tsaita wa sallar zan yi ko kuwa idan ka tayar da sallar nafila liman ya shigo aka yi ikama idan har za ka iya kammalawa kafin liman ya kabbara harama wato watakila ka zo zaman tahiya abinda ya rage maka kai tahiya kai sallama kawai ya rage maka so sai ka kammala tahiyar ka kai sallama ka tashi ka tsaya tare da liman ku yi kabbara harama amma idan ka san cewa zai shiga sallah kai kuma a lokacin ka fara ko kuma a'a ba za ka iya gama sallar ka ba har liman zai shiga sallar sa shi ya fara karatun fatiha to babu shakka anan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza uqimatis salah fala salata illa al-maktuba da zarar aka yi ikamar sallah to babu sauran wata sallah da ta rage sai ta farilla kaga wannan nasi ne karara da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa da zarar aka yi ikama to kuma duk wata sallar da ba ta farilla ba ta zo karshe fala salata babu kuma wata sallah da ta rage illa al-maktuba sai dai wadda take ta farilla a wata ruwayar annabi ce illa lati uqimat sai dai wannan da aka yi wa ikama saboda haka idan akwai sarari da har za ka iya riskan liman akan kabbara harama wato kafin ya shiga shiga kar abin nan kafin ya nan kafin yayi kabbara harama ka iya daskarsa, to sai ka kammala sallarka amma idan har ba ka iya daskarsa ba to sai ka katse kada ka ji cewa kamar kayi asarar abin da yi a baya Ka ga cewa ai watakila kayi a guda kuma zo a ce ka katse kamar ka lalata ka da kai ta baya a'a anan umarni ka bi na ubangiji ala, umarnin shari'a ka bi duk wanda ya bi umarnin shari'a to Allah ta'ala inna Allah la wa ajra al-muhsinin Allah baya bata ladan waɗanda suka kyautata aiki saboda ka kaniyar kyau ihsani ne abinda ka so ka yi aiki ne mai kyau to bangi ta'ala Allah baya tozarta la yudiyu ajra man ahsana amala wanda ya kyautata aikinsa Allah baya tozarta masa kuma abinda duk ka bari dan Allah to ubangiji ta'ala zai baka ladan sa kamar zai baka ladan kamar kai ne saboda shi ne ya bada umarnin cewa ayi haka kabe umarnin sa to wancan aikin da kai na baya ba zai tozarta ba saboda kar ka ji a ranka kamar kai a farko a banza ko kan zuga shi ka kusa gammalawa saura sujjada bi ta rage kai tahiya ka abin da a zo a ce kuma ka yanke kamar kai a sar'a kakka ka wannan ranka matukar dai bin umarni ne kake yi na Annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda ka ladan ka yana nan don haka idan aka yi kama ba sararin da zaka iya kammala sallar ka kafin liman ya kabbara harama to sai ka yanke sallar ka ba kuma sallama zaka yi ba in sallama ita a karshen sallah ake yin ta wasu zai ga cewa in ya raka daya ya tashi ta biyu liman ya zo aka yi kama sai ka ga ya juya ya ce assalamu alaikum assalamu ba ta sallama an zo karshen sallah shine ma'anar sallama amma duk yanke sallah kafin a je karshen ta ba sallama ake ba shi kawai niyya ce za ta canza yanzu ka dawo kawai kamar kowa saboda haka zuwa cikin sallah kake ba shine yanke sallah amma an kai sallama to kamar ka zo karshen ta ita kuma sallama ba ta kasance sai a karshen sallah na'am to sai sakon zaliya ibrahim dake cewa wai shin wane ne muharrami ga mace muharrami ga mace shine wanda aka haramta masa aka haramta masa aurenta har abada wanda yake akwai eh, haramcin aurenta a kansa har abada saboda nasaba ko saboda surukutaka ko saboda shayarwa saboda kaga kamar irin uba muharrami ne ga yarsa ta muharrami ne ga uwarsa wa muharrami ne ga kanwarsa kani muharrami ne ga yarsa da muharrami ne ga babbansa innarsa wanda Allah ta'ala ya ce harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-ridaa'a wa ummahati nisa'ikum har zuwa karshen aya su duk muharramai ne bin nasar da kuma bin raba'a bil musahara saboda ka duk wanda ka aure yarta wanda ka aure har ta tare ta zama muharrama a kanka ba za ka taba auren uwar ba kuma haramun ne to kaga wannan ce muharrama ita ma muharrama ce saboda haka wannan ko ka aure uwa ka tare da ita to yarta ta zama yarka ta zama muharrama ita ma saboda wanda dai har abada ba kai ba aurensa saboda nasaba ta hada ko kuma saboda surukutaka ta hada ko kuma saboda shayarwa amma misali kana auren ya ta bata zama muharramiyar ka har abada ba kana auren ya kanwar bata zama muharramiyar har abada ba wannan ba ita ake nufi da muharrami ba saboda inda yau za ku rabu da iyar ka ce kana son kanwar kuma a yadda za a baka halal ne ka aura ba haramun ba ne kaga wannan haramcin ba na har abada bane haramci ne na wucin gadi ko wucin da kake aurenta ba za ka auriyar uwarta ba ko kanwa uwarta ta ko khalatta amma wannan tahrimin ba na har abada bane in da za ka rabu da ita za ka iya auro kanwa uwarta ko yar uwarta ko wani abu irin wannan saboda irin wannan haramcin ba shi ake nishi ba sai ka ga wasu ah, sun fita da kannan matansu mata waye ce muharram ya ce wa yana auren yatta to tunda yana auren yatta ta zama ita ma muharram ya ai ba zai iya auren ta ba eh ba za ka iya auren ta ba saboda kana aure amma da za ko rabu da yar ko ko ko mutuwa ta dauke yar ai ana yin haka sau nawa za a ce ya tara su an ba da kanwa za ka wannan kaga ba muharram ya bace ta hari abadi wannan bai halatta mace ta kadaita da shi ba ko ta yi wani bulaguro su yi wani bulaguro tare a matsayin wai muharrami wannan ba ba shi ne muharrami ba sai ta kuna gaba da ke cewa malam ya ingancin maganar ba a yi wa mai cin abincin sallama daga kabiru umar wannan magana ce da wasu malamai suka yi ko wasu malamin da suka faɗa haka amma babu wani nasi ingantacce ko tsarihi da ya nuna haka abinda kawai aka yi la'akari kaiwa mai cin abinci sallama watakila wajen ansawa ya shaƙi kaga saƙwari to sai haƙuri in ya haɗe lomar sai ya ansa ba ce a akai ban ayyuwa sallama nan take ana yin kamar yadda martani a'a akwai larura ka sa abin shan ruwa a bakinka sai ka haɗe abin da ke bakinka ka ansa ko ka sa loma a bakinka sai ka haɗe ka ansa ba sharaɗi ba ne saura ka wannan dai magana ce kawai aka faɗa amma ba ta da wani ba wani nasi da ya nuna ingancinta. sai ta kula gaba ya ce mutum ne ya mutu ya bar tak kuma ba shi da kowa shin ya za a yi da dukiyar tasa da ya bari tun da dai a yanzu babu baitulmali idan mutum ya mutu ya bar wanda za a raba wa gado kuma ya yi saura gada wato ba an gaba raba gado kowa an ba shi kasansa kuma a samu saura kuma babu namiji wanda zai ci da asibci idan akwai wani namiji wanda zai ci da asibci shine fa babu kafa da aula fali aura rajul zakar in akwai namiji wanda zai cinye sauran da asirci shi ke nan sai a tattara a bawa namijin ya cinye idan babu macece kamar yanzu wannan da yake tabbaya mace ce ta karɓi rabanta ta karɓi shi sauran kuma to a nan malamai suna da magana akwai maganar raddi wanda malamai su kila shi ne bayan an gama kasa gado kowa zau siham masu kaso kowa an gama bashi kasansa kuma ya zama ga wani saura ya yi ragowa bayan kowane mai kaso ya samu kasansa to ya za da shi to a nan malamai sun kaso wajen gida uku ko waɗanda suke cewa wannan sauran tun da ya yi ragowa kawai za a kai shi tilmali ne da zama mai tilmali shi ne zai gaji wanda kamar yadda yake gazar wanda ba shi da magaji to haka nan abin da ya saura baitul mali ne za a kai na musulmi a zuba a ciki kace saboda Allah ta'ala ya riga ya raba wa kowa ya bashi nashi don haka bai kamata a yi ƙari akan abin da Allah ta'ala ya riga ya ba wa kowa nashi kowa an raba an ba nashi to wannan rabo ne daga Allah ba mu muka yi ba bare mu ce mun wasu ƙari haka a cikin a cikin sahabbai akwai wanda suke da wannan ra'ayi kamar Zaid ibn Sabit kamar Abdullah ibn Abbas ah, radiyallahu ta'ala ma su suna ganin cewa wato ba maganar raddi akwai kowanne suke ganin a za a yi raddi ga waɗanda suke da kaso wanda aka ba shi kasansa kuma ya saura to sai a bi su kowa gwargwadon kasansa a yi masa wannan kare har a ga kudin sun kare kamar yanzu wannan mace ce an ba ta kasanta kuma wani sauran ya abin nan sai ta karbi sauran a ba ta sauran ma duka duka ta cinye suna cewa hadisin sa'ad ibn abi waqas lokacin da ya zo ba shi da lafiya yake tunanin dukiyarsa ko ya sadaka da ita saboda babu babu mai gadon zai yarsa guda daya to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai ya bayar da sama da sulusi to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai tunanin bai canza masa tunani ba na cewa ai dukiyarka in ka mutu ma ai ka san kawai yarka za a fitar sauran ai duk baitul da zai tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna masa a kai yayi haka kamar magadanka suna da cikakkiyar wadata ya fi ka bar su su je suna roƙon mutane haka annabi kawai ya gaya masa da a ce wannan sulusun wato da a ce sauran dukiyar bayan ita ma ita yar ta dauki kasanta za ta tafi ga baitul mali ne to ai da kaga babu batun a zo a hana shi yayi abinda yake da sai annabi ya ce to ai in kai abin nan in kai ka ka mara su ai sauran ma ba su za su cinye ba yakka ce za abin nan baitul mali za a kai kudin to akwai kuma waɗanda kamar a cikin ra'ayin malikiya suna ga idan akwai baitul mali tsayayye in akwai baitul mali tsayayye wanda musulmi suka yadda da cewa na baitul mali ne nasu to sai a kai kudin baitul mali in babu baitul mali sai a maida wa magada sai a maida waɗanda suke magada in babu waɗanda suke magada aka maida zawul arham wanda suna da dangantaka da mamaci amma babu gado tsakaninsu to wa ulul arham ba'dhum ba a fi kitabillah sai a ba wa arham to sai in babu wannan ne to shikenan sai wanda kuma zai wai a rasa ulul arham ya zama yana da dangi in babu wannan ne sai ba da shi ga wanda ake ganin suna da bukata cikin musulmi amma inda baitul mali al-muntazim wanda yana nan a tsare to sai a kai baitul mali amma magana dai mafi ƙarfi wanda na nautsuwa da ita shine idan akwai maga wanda yake mai gado bayan an bashi kasan sa sauran sai ya sai ya karba ta hanyar raddi shi shine ra'ayin na Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu kuma sayyidina Ali shi yana ganin za a bawa waɗanda suke furu masu masu masu furu za a ba su in banda wasu da ya da ya bance kadan amma sauran za a ba su shi ma yana da ra'ayin a ba mu wasu sai dai duk ba kowa ya yadda a ba ba to shi ba dai ka ya yadda da wannan mabda'i na raddi din to kamar yanzu wannan ya ce da kai saura ba an bata nata kasan rabi sauran kuma sai ta cinye ta hanya shi wannan abin da malamai suke kira arrat kamar sai sako na gaba da ya fito daga salihu ayuba wani ke tambayar menene isra'iliyat da yake jin malamai suna yawan ambata to kalmar isra'iliyat kalmar isra'ili isra'ili don abin da kace isra'ili shi ne abin da aka jingina shi zuwa ga banu isra'ila banu isra'ila kuma sune yahudawa da annabi yaqub annabi yaqub shi ake cewa isra'ili kullu ba'd kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi saka annabi yaqub shi ake ce isra'il ƴaƴansa da jikokin sa da zuriyarsa dai waɗanda suka fito ta sa wato yahuda kuma ana su banu isra'il wato ƴaƴan isra'il to duk abinda aka jingina musu shine za ce masa isra'ili dan haka maganganu waɗanda aka ruwaito daga malaman yahudu maganganu wanda aka rawaito daga malaman yahudawa ko aka karanta a littattafan yahudawa waɗanda suka rubuta tun gabanin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko waɗanda wasu daga cikin malamansu suka faɗa sahabbai ko tabi'ai suka ji daga bakinsu waɗannan maganganun su ake kira isra'iliyat annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan banu isra'ila suka gaya muku magana fala tusaddiqun wala tukazzibuhum kada ku karyata su kada ku gaskata su cewa haddisu an bani isra'ila wala haraj ku karɓi maganganun su babu matsala to anan abinda malamai suka ce maganganun banu isra'ila wato malaman isar banu isra'ila an kakkas an kasa su kamar gida uku akwai maganar da ta dace da abin da yake cikin alkur'ani da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam wato magana ce aka samu daga malaman yahudawa malaman banu isra'ila amma alkur'ani dama ya zo da ita ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta to kaga wannan gaskiya ce ba kuma dan su sun faɗa bane ta zama gaskiya saboda Allah ya faɗa maganar ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar kaga wannan za a gaskata ta za a gaskata ta domin ta dace da abin da yake cikin alkur'ani da sunna akwai magana da za su faɗa wacce kwata-kwata ta saba wa abinda alkur'ani ya zo da shi ko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisansa to kaga wannan babu ko shakka magana ta su ƙarya ce mutukar dai ta ci karo da alkur'ani ko ta ci karo da faɗar manzo sallallahu alaihi wasallam kaga anan za a kare ta su kai kaso na uku shine da za su faɗa wanda alkur'ani bai kore shi ba kuma bai tabbatar da shi ba annabi bai kore shi ba kuma bai tabbatar da shi ba to wannan shine tsaka tsakiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to irin wannan ku fada ka ku gaskata ka ku kareta idan kun gaskata kamar kun tabbatar da abin kenan alkur'ani kuma bai tabbatar da shi ba in kun karyata kamar kun karyata abin da ba ku da dalilin karyata shi da alkur'ani bai zo da batun karyarsa ko gaskiyarsa ba to waɗannan dai maganganu a dunkule su ake kira isra'iliyat akwai waɗanda ake samu sun ci karo da abinda alkur'ani ya zo da shi to wannan ba a karba gaba ɗaya za a karyata waɗannan maganganu saboda sun yi karo da alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko waɗanda sun dace da abinda alkur'ani ya zo da shi to anan abinda alkur'ani ya zo da shi ya ishe mu ba ba bukatar ma sai mun kawo nasu din tun daga namu ya tabbata daga daga Allah ta'ala cikin alkur'ani ko daga bakin manzo sallallahu alaihi wa sallam as-sadiqul a maganar da bata bata ci karo da kowane ɗaya daga cikin wannan ba ma'ana alkur'ani bai kore ta ba ko sunna ko ba su tabbatar da ita ba to anan za mu iya kawo ta don kawai ɗaya ba kewa amma ba wai don hujja ba ba za mu kawo maganar bani isra'il ba wanda ake rawaitowa a cikin maganganu a littattafansu mu kawo ta da sunan hujja mu ce ga wata hujja ma kaza kaza kaza kaza a'a sai dai kawai in kana cikin wato na cikin wa'azi ya kawo wasu kistoshi waɗanda aka ji daga bakin su ba su karo da alkur'ani da sunna bai kawo su don ɗeba kewa kawai shine malamai suke kira al to waɗannan dai su ne ake kira isra'iliyat wasu da dama daga cikin littattafan tasiri sun kunshi irin waɗannan isra'iliya ɗin wasu ma da dama daga cikin isra'iliya ɗin sun ci karo da abin da alkur'ani ya zo da shi ko sunar annan salama ta zo da shi wasu kuma an cakuɗa su har ma ake zaton kamar su ma daga allah suke ko kuma a'a maganar gaskiya ce ba a iya tantancewa tsakanin maganar da ta tabbata da wacce ba ta tabbata ba da wacce ta cikin rubutu shi yasa malamai su karkata shi wajen su tace maganganun masu tafsiri daga al-isra'iliya shi yasa zan kawo wata magana a ce wannan isra'iliyat ne ana nufin ba daga Allah suke kai tsaye ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam suke kai tsaye ba ba a samu wani abu na tabbacin su ba ko ko sun ci karo ma da abinda Allah da manzon suka zo da shi to shine ake sifanta su da wannan kalma ta al-isra'iliyat sai sako na gaba da ke cewa malam mutum ne ne masa wani laifi amma bai san ni ne masa ba sai kuma wata rana na nemi ya yafe mini abin duk da na yi masa to shi yace ya yafe min shin har da wannan laifin da bai san ne masa ɗin ba ya yafi kenan laifin ya danganta wani irin laifi ne idan laifi ne na ka taɓa kayansa ko ka ci wani abu nashi ka ɗauka masa wani haƙƙinsa ko wani haƙƙinsa ya biyo ta hannunka ka cinye to wannan ba ba maganar kawai ka je a dunkule ka ce yi maka laifi ka yafe mu anan in ya ce ma ya yafe maka to na haƙƙin ba zai sare ba saboda shi a ransa ya taba zai ba zai taba kawo wacewa wani kudin sa ka cinye ba ko wani haƙƙin sani ne aka bashi ka rike ka danne wannan babu batun kawai ka ce a dunkule ka yafe min duk abin da ne maka ce yafe maka kuma matar da ta rika yau ta sata wanda karshe ta je ta tallaba shi ta ce duk da Allah ni dai ina ga duk abubuwan da muka yi wa juna duk mu yafe wa juna Shi ke na idan ce to shi nan na yafe kawai cewa ai ta ci bulas da satar da ta yi masa a baya yana Allah isa idan ma ana haɗa baki ana tsine wanda ya sata alhalin kuma ita ce to a nan kai su ta ta cewa ta sha ruwa a wannan tana nan amma idan wani abu ne da ya shafi ko ka ji ka gulman mutum ko ka faɗo ta magana mara daɗi a bayan idansa wannan ba sharadi bane sai ka gaya masa ka ce ai saboda rana kaza na faɗi kaza akan ka ko na ce kaza akan ka nan ba ba ba a buƙatar haka dan kokarin da ake a samu a samu wato fahimtar juna a samu yafewa juna watakila ma wani wata magana din ka gaya masa inda yana da a isirhu a daidaita daga lokacin kuma komai ya kara koma ya zama bara to haka wannan ba sai an faɗa ba wannan za a iya bijiro su a dunkule amma in ya shafi wani haƙƙi da aka ci na mutum ko aka danne na mutum ko aka rike na mutum to a wannan lokacin sai an bayyana masa sai sako na aisha imam da ke cewa malam menene hukuncin matar da take yi wa mijinta biyayya da kuma da kyautata masa amma shi baya sanya mata albarka sai dai ma idan ta yi kuskure ya ta mata fada surutu da iri-iri marasa daɗi tana neman mafita akan wannan batu to idan ya kasance miji baya gode wa matarsa ko baya ganin irin abin da matarsa take aikatawa na alkhairi ko masu kyau har kullum shi sai dai idan ta yi kuskure ya faɗa wanda babu shakka ba ɗabi'a ce mai kyau ba ɗabi'a mai kyau yana da kyau idan mutum ya yi daidai a yabe shi a inda ya yi daidai in akwai kuskure a tunatar da shi ko a faɗakar da shi kuskurensa amma kada a manta da alkhairinsa na baya Allah ta'ala yana cewa la tansawul fadla bainakum kada ku manta falala da tsakanin ku to duk abin da yake tsakanin ku na falala kada ku manta ku rika yi wa ku godiya akan duk abin da ya faru tsakaninku na alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam la yashkurun nas la yashkurullah wanda duk baya zai yi wa mutane godiya ba akan abin da suka yi na alkhairi to fa ba zai gode wa Allah ba wato matakin farko na yi wa Allah godiya shine ka gode ma wanda ya zama sila wanda ya zama sababi wanda ta hanyar sa ne ka samu abin da kake so kamar ka zama ba wannan mutu ka zama butulu da butulci kuma ba karamin abu bane me yasa annabi sallallahu alaihi ya ce mata suka fi yawa a wuta ba kuma saboda yace da annahunna yakfurna saboda suna da butulci yakfurna billah suna butulcewa Allah ne a yakfurna al-ashir suna butulcewa abokin zama law ahsanta li ihdahunna dahran thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu ka khayran qatt da za ka kyautata wa ɗaya su tsawon shekara guda sannan ta ga wani abin da ba haka ba a gurin ka to za ta iya cewa tun da nake ni ba taɓa wani alkhairi tattare da kai ba saboda haka yana da kyau idan biji macin tana kyautata masa to ya nuna abin da take masa na kyautatawa idan kuma ta masa abin da yake ba daidai ba to ba mantawa zai rufe ido ba shi ya dauki wannan ɗabi'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kushe mu wasu mata a dalilin ta yace ma za su zai zama sanadiyar shiga wata shi ya zama ya dauki wannan dabi'a shi ma in ya dauki wannan dabi'a shi ma makomar ta sa haka za ta kasance saboda ka yana da kyau idan mutum ya kyautata wa mutum ya nuna ya kyautata masa ya yi masa godiya wannan mataki ne na godewa Allah ta'ala ta ce sako na gaba da ya fito daga Aminu Salimu Rage da ke cewa malam menene ingancin magana game da cewa babu kyau kallon alkibla ko kuma juya mata baya a yayin da ake biyan bukata kamar na ba haya ko kuma bawali babu shakka a hadisi ya tabbatar ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi cewa idan ɗayan ku ya zo iza ta ahadukum kuma ghaib fala yastaqbilu al ta bi bawlin wala ga'id walakin ko aw ribu ko hadisin Jabir ibn Abdullah da wannan safari hadisin su ibn shauba da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya zo biyan bukatarsa to kada ya fuskanci alqibla bi baulin lokacin da yake bawali ko ya fuskance ta lokacin da yake gaidi alqibla a luka gurin mutanen madina suna kallon wato mutanen madina suna kallon kudu ne alqibla to shine su kalli kudu in zaka ba alqibla baya shine su su kalli kudu Abinda da su kalli arewa shine sun ba alƙibla baya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sharri ko aw ribu? ku kalli gabas ko ku kalli yamma saboda su a gurin ba gabas ce alkibla ba bayan yamma ba alƙibla su kudu kudu ce saboda haka in za su kauce wa alƙibla shine su kalli gabas ko su kalli abin nan yamma shi yace sharri ko aw ribu to wannan shine abin da annan sallallahu ya faɗa dangane da wanda zai zo ya ga wato wanda zai zo ba haya ko bawali to kada ya fuskanci alƙibla malamai sun tattauna game da wanda zai shigo gurin da yake zagayayye ne kamar ban ɗakin da yake ginanne ne to anan zai fuskanci alƙibla ko ba zai fuskance ta ba magana mafi inganci ta malamai shine ba zai fuskance ta ba zai ba ta baya ba anan ma a wancan ka'ida ce annabi sallallahu alaihi ya bayar doka ce a amma duk da cewa abdullahi dan umar ya ke cewa ya hau ɗakin hafsa ya hango annabi sallallahu salama tastan daga nesa haka a cikin ban banɗaki amma ya ba wa alƙibla baya to shi ne malamai suka ce to gashi anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku bata baya kada kuma ku juya mata wasu suka ce saboda yana gurin da yake ginanne ne shi yasa ya halatta ya bata baya wasu suka ce a'a aikin sa baya cin karo da maganar sa domin maganar sa doka ce da ta shafi kowa da kowa amma aikin sa zai iya zama kusufiya ce wani abu ne da shi yake banta da shi saboda haka a bar ita dokar a yadda take a bude sawa'un mutum a sahara yake a fili fayo yake koko a cikin gini yake kada ya ba wa alƙibla baya kada kuma ya kada ya fuskanci ta kada kuma ya bata baya sai saboda haka shi yasa yana da kyau waɗanda suke aikin plumbing ya zama da sun san wannan hukuncin za su fitar da matsuguni a cikin ba haya to su yi kokari su ga ba su sa shi ya kalli alƙibla ba kuma ba su sa shi ya ba wa alƙibla baya ba don saboda su kada shigar da masu shiga wannan banɗaki cikin matsala cikin takuruwa abu ayyub al-ansari yake cewa mun je sha muka samu wasu masu masu wato banɗakunan su sun yi tsara shi a yadda zaka ba wa alƙibla baya yace sai mu karkace in mun je sai mu muke hawan shi daidai sai mu karkace wa nastaghfirullah mu nemi Allah gafara to kaga tun farko ya kamata a ce kada a yi wannan tsarin ko da ko banɗaki ne ya kamata ya zama na an yi shi ko dai a sashi ya kalli kudu ko ya kalli arewa kamar mu nan kenan tun da mu gabas ita ce alƙiblar to kada ya kalli gabas kada kuma ya kalli yamma ya sashi ya kalli kudu ko ya kalli arewa yana da kyau masu aikin plumbing su san da wannan haka wannan doka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar to sai sako na gaba da yake cewa malashin akwai bambanci ne tsakanin lokacin sallar azhar da kuma na sallar juma'a A sallar juma'a tana da lokuta guda biyu kamar yadda nasoshi suka nuna a lokaci na farko shine ba da zawal zahar tana kasancewa bayan zawali to akwai hadisai da suka nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar juma'a bayan zawali akwai hadisin Salama ibn al-Aqwa akwai hadisin Anas ibn Malik wanda suna cikin ah, sahihaini wanda suke cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-jum'a hina tamilu shams kamar hadisin anas annabi yana sallar juma'a lokacin da rana ta karkace hadisin salama ibn al-akwa yake cewa kunna nujammi'u ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza zalat ash-shams muna yin sallar juma'a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam idan rana ainihin ta kauce daga tsakiyar sama to wannan wasu jumhur suka ce to wanda ya zama shine lokacin ta da dama daga cikin malamai abin da suka ce kenan idan aka samu zawali duk da cewa wasu suna cewa ai ta yi wannan lokacin da suke sallar ne ba wai lokacin da ake fara hudu ba ana iya a fara hudu ba kafin zawali amma lokacin da za a zo a yi ainihin sallar to a daidai lokacin sai a bari sai lokacin da za a yi sallar kuma lokacin zawalin ya yi sannan lokaci na biyu shine wanda wasu daga cikin malamai kamar imam ahmad yana ganin ana iya yi kafin zawali kace ce ana iya yi kafin zawali saboda akwai hadisin jabir ibn abdullah wanda ya nuna haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci juma'a kafin zawali kuma an samu daga cikin sahabbai waɗanda su ma sun sallaci juma'a kafin zawali kamar an samu ali ibn abi talib yayi an samu abdullah ibn mas'ud yayi an samu ammar ibn yasir ya yi lokacin da ya gama ma har mutane suka rabu cewa zalatu shamsu a wulan tazul wasu ce zalatu shamsu wasu ce bata gushe ba wasu ce ta yi zawali wasu ce bata yi zawali ba to kaga da a ce ta yi zawalin yadda kowa da kowa zai iya tantancewa to ba za a samu wannan sabanin ba to amma dai abinda ibn rajab yake faɗa a cikin sharhin na sahih bukhari cewa galibi hadisai sun fi nuna cewa galibin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yana yin ta ne ba da zawal sautari hadisai abinda suka nuna kenan mafi yawan hadisai abinda suka nuna yana yin ta bayan zawali akwai bambanci tsakanin fara farar huduba da kuma ta da sallah wato a iya fara huduba kafin zawali ita kuma sallar kasance bayan zawali ne wato da a ce zawali ana yin sa wato zawalin a zahar misali mu ce zai kai karfe abin nan karfe 12 da minti 40 misali an ka fara hudu ba 12 da rabi kaga an fara hudu ba kafin zawali amma kuma ana ta da sallah karfe 1 to minti 30 hudu ba kaga an ta da sallah bayan zawali ka yawanci hadisai sun zo da batun bayan zawali wanda suka zo da kafin zawali ba su da yawa wanda imam ahmad yake ganin shi ma wannan ba laifi ba ne saboda haka kowanne daga cikinsu ya tabbata a sunna amma mafi yawancin aikin annabi sallallahu alaihi da wanda kuma yawancin malamai suka suka yi fatawa da shi shine sallar ta kasance bayan zawali to sai sakon da ke cewa malam mutum ne bai yi wuturi ba har lokacin sallar asuba ya riske shi kuma yana tsoron kada sallar asuba ta kubce masa sai ya bi dani aka yi sallah da shi ta yaushe ya kamata ya raba wannan wutarin da ya wuce masa to wutiri annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Aisha take cewa idan ya manta bai bai eh, wato idan bai samu sallar da raba ba ya manta ba idan bai samu sallar da raba yakan yi salloli raka'a goma sha biyu da rana wato shi wutiri ba a wutiri sallar dare ce sallar dare ce annabi ce, in bai samu yi sallar dare ba to yakan sallaci raka'a goma sha biyu da rana wannan shi da abin da ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar raka'atayil fajr ba da mutum idan ainihin bai samu sallar raka'atayil fajr ba har liman ya zo aka fara sallah to zai bi liman ya gama sallah in ya so daga baya bayan an yi sallama ya koma ya rakata alfajir dinsa shi wutiri wa haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka ce yana yi in ya bar wutiri shine yakan yi sarakawi 12 da rana to sai da kula gaba da ke malam dan Allah waɗanne mutane ne idan aka gansu a cikin hadisi ba za a kaɓa hadisin a matsayin ingantacce ba to malamai sun ba da ƙa'idoji ne ƙa'ida ce a dunkule ba za ka iya ka iya lissafa mutanen ba sai dai kawai ka ce ga ƙa'ida abinda malamai suka ce ƙa'idar mutumin da za a karɓa hadisin sai zama adali kaga wanda yake fasiki ba za a karba hadisansa ba duk wanda yake fasiki wato ya rasa adalci ya zama adali adali shine wanda galibin lokutan sa shine yana bin Allah a cikin su koda zai iya wa Allah wasu lokuta amma baya togewa akan saban Allah zai tuba ya yi nadama ya bar abin da yake na saban Allah ya gyara sa to wannan shine adali adali ba shine ma'asumi ba wasu lokuta adali kamar ma'asumi ma'asumi shine wanda baya saba Allah kwata-kwata ma'adali shi ne wanda galibin lokutansa ne yana yau Allah da'a ko da za a iya samun wani lokaci shedan yayo da reshi yi wani abu na sabon Allah to amma ba zai doge a kan wannan ba zai tuba to ya zama wanda zai ruwa adadi ne kaga wanda yake fasiki ne mashayin giya ne ɓarawo ne mazinaci ne wanda ba a karɓar tubansa ba a karɓar ruwayarsa hakanan wanda yake da yake makaryaci kaga shi ba adali bane duk mutum wanda zai karya ba adali bane to da zai yi wa mutane karya ko da ba a same shi yana yi wa annabi karya ba amma dai a hirarsa da jama'a an san shi yana karya wanda ba a karɓar ruwa ya sa ballantana kuma a same shi ya taɓa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam karya ko da sau ɗaya Da wannan shi ma in ya rawaito hadisi shi ne hadisin da ake cin hadisin ƙarya saboda wani ne ya rawaito shi shi kuma an san shi makaryaci ne da wanda malaman hadisi suka ce makaryaci ne suna nufin mai yawa annabi ƙarya ba wai suna nufin mai yin ƙarya tsakanin shi da mutane ba in dai har malaman hadisi suka ce wani makaryaci ne to suna nufin mai yin ƙarya a hadisai Kawai ka kaga ba za ka karɓi ya ba sannan ya zama mutum ne wanda yake rike abu in yaji ko dai ya rubuta ya tsare abin da ya rubuta ya gyara abin da ya rubuta ba tare da kurakurai ba ya gyara abin da ya rubuta ba tare da kurakurai ba to wannan ainihin shi ne suke kira zaɓu kitab ko kuma ya kasance zai je ya rike a kwakwalwarsa ba tare da ya manta ba har lokacin da za a tambaye shi abin da ake so ya faɗa ya faɗa to dole ne ya zama mai wannan yana rike abin da ya ji na karatu amma mutumin da ya zama baya rikewa yana yawan kurakurai ko in ya tashi kawowa zai har hada abubuwa waɗanda ba a hada suke ba zai raba abubuwan da suke a rabe zai kara ya rage to wannan shi ma ba a karɓi hadisinsa saboda haka dole ya zama adali babu sannan ya zama ba mai kwange ba irin wanda zai ji abu amma ya ƙi faɗar gun wanda ya ji ya kira wani na samansa to shi ba wannan in ya kawo hadisi da irin wannan siga ba a karɓi hadisinsa to ka'ida ce dai dunkulalliya wanda in ba mutum zuwa yi makaranta ya zauna gaban malamin da ya san abin bai yi masa filla-filla yana da wahala cikin fatawa a iya warware maka komai sai dai kawai gaya maka abin a dunkule. ta sakon alas manuwal wanda ke tambayar malam wani hukunci ne shari'a ta tana daga wanda ya lalata da dabba wanda ya lalata da dabba akwai hadisi da ya zo cikin sunan abi dawud masu imam ahmad da ainihin tirmizi da wasu daga cikin littafan sunna hadisi abdullahi dan abbas da yake cewa man atal bahima faqtulul fa'ila faqtuluhu waqtuluha ma'ahu wato duk wanda yazo wa dabba yayi lalata da ita to a kashe shi a kashe dabbar haka wasu daga cikin malamai kamar Imam Shafi'i yana da wannan ra'ayin amma shi ma ya ce in hadisin ya inganta wasu malamai kuma suka ce a hukuncin saka ba hukuncin mazinaci ne idan ya taba aure a jefe shi bai taba aure ba shi kira masa bulala wasu kuma suka ce a yu'azzar za a yi masa horo ne ba haddan zina za a yi masa saboda hudud ba sa tabbata sai da nasi shi kuma wancan hadisin galibi malamai magabata sun raunana shi sun ce hadisin bai tabbata ba kamar shi abu dawud da ya roto shi ya raunana shi imam ahmad ibn hanbal ya raunana shi al bukhari ya raunana shi saboda haka hadisin malamai da yawa sun raunana shi da haka ba su tabbatar da shi ba shi yasa ba ba su ɗauki abin da ya zo da shi wani cewa a kashe wanda ya yi da ita dabbar da aka yi da ita saboda haka suka ce abin a bar shi a hannun shugaba ko alkali shi ya ga wani irin horo zai masa bulala zai masa tsare shi zai yi me zai yi masa dai kai masa ita dabbar ita ma wasu suka ce a kashe ta wasu suka ce a ba bukatar sai an kashe ta saboda hadisin bai inganta ba hadisin wasu daga cikin malamai na baya baya sun inganta shi kamar kamar abin shaukani ya inganta shi imamu zahabi ya inganta shi albani ya inganta shi amma manya irin su imam ahmad sai ibn ma'id sun sun rawana hadisin saboda haka maganar dai shi ne za a yi masa ta'ziri wato za a yi hora shi horo kuma ana harbarin shi a hannun alkali ne shi alkali shi zai ga me ya kamata a yi ma wannan mutum taƙila. wanda ne karan farko da aka taba samun shi da wani laifi kaga horonsa ba zai kai horon wanda an sha kama shi da irin wannan laifi ba zai zama horonsa bai kai wancan tsanani ba ko kuma an sha kama shi kaga horonsa zai zama yana da tsanani saboda haka abin ana barin shi a hannun alkali shi ya ga wani horo ya kamata ya mai irin wannan to sai tambaya ta gaba da take malam a yi jan hankali ga 'yan kasuwar da ke yi wa 'yan uwansu yankan wato yanki ma'ana su tare musu abokan cinikiyarsu a kan hanya daga ramadan dan ladi kofa to kana nufin yanke ka tare abokin ciniki ka yi ciniki da shi kafin ya karaso gurin wannan akwai abin da shari'a ta hana shine talakkin rukban abin da ake cewa talakkin rukban shine makauyawa sun kawo kayan abinci za su abin nan ɗinsa za su kawo kasuwa su sayar wasu su je bakin gari su tare ƙauyawan su saye a nan su zo su sayarwa jama'a wani musulunci ya hana kamar su su shigo kasuwa jama'a kowa ya saya abin da ya kama abin ɗin kasuwa amma an ka tare su a hanya sai yadda ka ga dama sai da saboda ba su san farashin kasuwa ba ta yi ka cuce su farashin kasuwa ka ce ai ya kari ka ba su wanda yake dan kankani ka farashi kankani ka zo kuma ka sayar da tsada amma an ka ba su ka shigo kasuwa su da kansu za su ga me ake yi a kasuwan nan nawa ake sayar da kayan nan ya kamata su sayar to wannan shine musulunci hana tanakkin rukban amma ni da zan shigo in sayi kaya musulunci bai ce ka wani ya tare ne mun tallaka ya ba harka ce ta saya eh, ka sayar mun saboda ka in shi ya ga cewa zai sai kayan na watakila ya fi na wanda ya saba saya in ya je wajen kai arha kanan sai ya saya ko ya fi kyau sai ya saya na haka ba ba ba ba ba haramun ka abinda a yi kace a a kansa abokan ciniki ka ɗauka waɗannan abokan cinikin ka ne haramun ne wani ya mutu talla a musulunci bai hana wannan ba kai ma kana ita da na wasu kai musu talla wannan babu babu wani abu a ciki illa iyaka shi wanda zai saya din shi ya san me zai saya in ya ga farashin da aka gaya masa ya masa tsada ya ce kai a kowa ne yana sayar min da farashin da ya kai haka can gurin sa ko kuma a ya ga kayan da aka kawo masa tallar ba su da kyau kai nakan da kake can cikin kasuwa ko kafin a tsara sogunka ya fi kyau ya yi haƙuri cewa sai ya je wurin da kake sannan ya ya tsaya a gurinka masha Allah masu raro duka duka a nan muka kawo karshen shirin a wannan rana ta asabar sai kafin salama da ku dai majalisar ta'awun bayan du'at na sanar da al'ummar musulmi cewa akwai taron lakta da aka shirya gabatarwa a masallacin Usman bin Affan da ke kofar gadan kaya bi wani lakta dai shine yan wantaka a musulunci da taken mu gudu tare mu tsira tare mana malami mai gabatarwa shine Sheikh Muhammad Sani Ashir wanda kuma zai gabatar da lakta shine Sheikh Muhammad Amin Ibrahim Daurawa haka zalika akwai dr abdullahi mamar wanda zai gabatar da ta'aliki a dai wannan rana ta asabar ne za a gudanar da wani lakta a masallacin wato usman bin affan da ke gadon kaya tsakanin sallar magarba zuwa isha da fatan allah ya bada ikon halarta amin kuma duka duka alamar kakwarshen shirin namu na fufi rahama a wannan rana sai dai kafin mai salama da kodai za ku yi aiko da sakonin na kamar yadda aka saba akan lambobin wayar nan dai sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma ta kan sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku ko kuma cikin adireshin mu daina a fatin rahama a tiyahu.com ko kuma ta shafin mu na fatin rahama da ke dandalin sa zumunta na facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyo rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a akan mita 97.3 a zangona fm da kuma ce malami a dr sheikh muhammad sani umaru jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da kenan kano wanda ya samu damar amsa muku tambayoyi sai bashir idris ungogo wanda ya sa ran da ku anas idris hassan da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu كتبنا an أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله